kecot kecot ginem mapakar kosuto kon pekapiro kresno parkoman hermusi saksi mirum sangin usaran kawang adikku di hadiku abimanyu ndak pintong korongoyo lipo jebul mapan hono ngalas Kepandingan lawan denowo moro dimas abimanyu lermo sawetara pun kakang kang tak kahanggen marang denowo iki yai ngandani prabuan lo gadut koco kwe sopo pedut segoro ojo adiku kang ngohayon ya yuk gadut koco ayo lagi agilak limpamu ha eh. amuk suramrata jayamrata amuk gere butenaku yen nglamak denawa kaya mengko ora ngepo papat ora bakal tak tinggal loncat kunangan raja putra pringgel ndani potol ndasmu dina iki oh, ai mati wis ah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un lepaso parane jembaro kubure Ndara Bimanyu ora ganggu gawe karo kowe, kowe wani ganggu karo ndaraku. Gusti ora marengake. Mudhunke bledek nyamber sirahmu. Main-main. Buta tanpa rambut kok wani maju nyang paragan nganggepe apa? Sing kok ndelke apa mopo punukmu iki ya? Memang sang. Ya, Uh, antem weteng. Wis ngerti tak tak nambuh. Nangi grapiak-grapiake. Lho sing, Gus. Iye. Ojang. Oh, Piye sing ceprok? Wilujeng, Gus. Ya ndak tompo. Ayo. Opo? Eh. Mbuh. Keng pundi niki, Pak? Aku saka Kendali Sodo. Ayo. Ora caturan. Mangsa ngerti iki bahasa setan. Nek ratu gak karep kok ngerti. Nalindra penggondan nek perang mungkasi. Ndoro penggondan iki nek perang ora nate kok karo mungkur. Mesti ngadepke dodo. ora tau ngendangi ning mung kasih lho kuwi pe kaya kelemon ning ora tau menang gaji e ngene ngendi iya ngetok-etok nek diopen nyele wedok cus cus cus Isa jahe buto ki bar mangan ilmu bumi. Kutengi kok melentu yang ini. Petro. Nun. Yen butane isih matura. Kula nyuwun pirsa, Den. Piye? Niki mau dinapakke? Ndak potol gulune. Carane motol? Pancat pundake kul rambuté untir gulune. Pancat pundake kul rambuté untir gulune. Iya, yeah. dot, dot. Praktekke. golek buta kuwal rambuté pancat pundhak untir gulune ati kekuatane kene nggon rambut kuwal pancat pundhake untir gulune nyane ndemot apa lang lang ni ta pe ra ni yang ni de ma ta na ha wah iki nang buta ora ndi rambut lah iki dikuwal sing ngendi lho iki monggo nek arep motor iki dikuwal rambute diuntir gulune Amangka iki tanpa rambut iki terus. Iki sing sing dikuwel endi iki? Gus. Apa? Niki enten lelakon iki. Lelakon apa? Kula niki ajeng praktek, mongko ndara niku ngendika nek arep motho gulu ki rambut rambuté pancat pundake. Iya. Lah terus enten buta tanpa rambut niku terus. carane motho pripun? Wose dikul rambuté. Rambuté mboten enten. Sak rambut rambuté. Eh, sak rambut rambuté. Kuwel pancat untir. Nyane eh, apa? Nyane eh, apa? Ah, mesake aku. Iki ya gene lek kok omong ora pati cethok. Lai yo. Lai iya piye Mula kuwi. Lah kok ora cetok le omong ngono? Kowe arep ngopo? Oh, takon to. Oh, nek dibiak lagi cetha. Eh. Adik rak, irung kok jalan biakan. Lah iya. Kowe aja wani-wani karo aku. Oh, ora ora wani. Wong irung lara ditek mbok ditambake. Oh alah mah. Ana yo orang orang lek nambake ngatong mari. Nak nyok ae kok dak nambani dak ae. Piye? Aku aman ana. Cari nambani piye no? Cari wong Jawa iki dune mandi mbok aku iki tak iki Oh, kene. Eh, sapa ngerti jopa japu nambane irung melentu. Jopa japu nambane irung melentu. Bismillah. Eh, watalah. Wis mari, Kang. Loh, wah boleh. Boleh. Banget panarimaku dene wis bisa nambani aku. Aku. saka senenge ngatiku nyotak wene dhuwit 1000 Kang wis aku ora sida perang aku trimo mulih wae marga wis mari kok nek ya nek kaya ingat kaya mongko nek Nggih nek bineng anu kene iki. Kayake marake bineng duwite iki. Kang Kang apa nggak nangis nih kare nih dek gak emang ki apa dudu kere nggak sama nono kare nih wes lakon nono dewe kok ingin nanya ayo ayo dewe loh aku nggak bintang ini eh ya ya eh duit ini ya lah kayak ini Sak panemu bindeng. Amu suruh meroto, jaya meroto, amu kiri putan lagi. Ayo tenul yang dimaju, tandang onoh noto beringgong dani. Mungsun banyu. Iki duwite sopo radio peni. Bagong. Lah, Den. Iki dite sopo. Kagungan ndara. kok ana kene. Ndara perang artane Jawa. Ora mau openi. Ajre. Dudu bendarane mau openi ki anggepe apa? Nyenyek meneng. Gang <laughs> ngandek, Gang. Gang ngandek. Eh, eh. kok malah wis. Ayo kowe arep marai karo sing saka Gunung Lawu. Oh, kepanjingan. Ayo. Kowe iki aja edan. Sing edan sapa? Ndara mau pasangi. Pasangi apa? Duwite mau ditemu ndara, ndara bindeng. Salah e. Satria kok njuku dite wong turu dalan. Oh, wandamu. Sudabirata, Jayabirata, Amirat. ai đó chở sai ta đi rồi, chị cho cái bữa sao mà. Đại giờ tay chị cái ra cô. Amirat, Sudabirata, Jayabirata, Amirat. Rồi sao mình đang gọi với tay chị cái đó cô. Ai ở quê tay chị cái được thế tiêu, cái đó chú đang chú kia. Vai chamar que agora, pagepan rupane samu. Eh kaget. Wis ndang ngudar gek wis. Wis diuruki gek rampung wis. Mangan. Wis nek urip ora urung ya ngentekke winih kok. Kemangsane iki buta kok metu iki. Apa dikira aku ki wegah tandhe karo kowe ngono kok. Ayo rene. nendang ana aku mongso menang. Gede. Menang karo Petro tak eh, sembah dri-dran. Remangkane iki. Aku kok diwarai iki. <laughs> Wedhus iki. Ayo kontene legane nganti ku. Ora. Ya rono kok. Ayo digaweke kok minggat terus. di hadiku abimanyu ndak golek jebul si adi mapan hono kene kakang mas sembah kula ya wis ndak tampa sampun kakang mas waturi ngandhapaken mengko dhisik durung mari kangenku abimanyu kula sing unen meremo ora ora sing unen adiku di adiku abimanyu oh adiku di 呀咦呀！Kue tak goleki pirang-pirang pasaran ora ketemu yai. Ora nyono yen kowe nyambi dodol suling. Josi. Suling selonjor kok 10. Abimanyu. Kula wonten dawuh Abimanyu saka ngendi yai? Kula saking sowan Kangjeng Hyang Ing Saptawarga. Nyara widhiaken murcanipun pepunden Kakang Mas. Hyang Perempuan paring dawuh kepiye? Kangjeng Hyang paring dawuh supados inggah pinanggih pepunden. Kula dipun dawuhi swita dhateng Rama Bambang Parto dewe ingkang wekdal menika mapan wonten negari Ngamarta. Yen ngono padha marang weling kang wis tak tampa. Sumurupa Dimas pun kakang soko pertapan Kendali Sodo. Sowan Siwanoman. Uga nyorwidhiake murcaning pepunden. Wanoman paring dawuh supaya wektu swita marang Bambang Parto dewa kang ana ing Praja Ngamarta. Mekaten kakang Mas Abimanyu iya. Eh, niki namine pun jumbuh. Sabdane kang eyang kalih kang wau kendali sada, Gus. Wa semar iya. Menawi mekaten Kakang Mas monggo sesarengan kula dherekaken rawuh dhateng nagari Ngamarta. Abimanyu supaya ingkang kancang ayo siadin tak kanthi ngambah ngegono wae. Mboten Kakang Mas kula trimah medal daratan kemawon. Miyas segono wae. Mboten kulino Kakang Mas. Iya. Yen ngono si Adin ana lagu pun Kakang bakal ngawat-awati saka dirgantara. Pono kawan sapa sing arep nderek aku metu dhuwur ayo takandi. kandhi. semar semarak nderek oh Kakang Mas metu ngegono. Ah mboten. Heh kula timah medhang ngandhap mawon. Kang Gareng kuwi Kang melu metu dhuwur. Wah mah. Aku ki wong ora kuwatan melu metu dhuwur malah mutah-mutah aku. Petro dari aku mboten terima medal ngandhap. Kowe we gong dari metu dhuwur. Mah. Cuaca buruk. Mangsamu. Kenapa mekaten Kakang Mas? Kepareng kuang rumini lampah. Iya. Tapi banyu di ono laku, pono kawan kodon diri to bendaramu, aku bakal ngambah di gunung. gonjanggang sing langit kawat-watapun Lari kintang yang sama wekandung Saparan kakul firmu yak Petro Kulo Ora mangkat mengke kriyen ngentosi ndara kula carane ngambah gegono niku pripun kepingin ngertos ngambah gegono tan perbeda nun daratan nuwun sewu menawi minggah gegono niku agemipun suku menika ngecacar menapa nyengkerem lumrah wae limrah iya Kepingin badhe ningali iya yen pengin bakal nonton sing ati-ati. Nggih. Rodo aduh. Yen kesamplo sampur perot. Tutukmu. Wah, sampure iki apa nek samarake perot? Ana mundur. Sampluk sampur perot meripatmu. Meripat kok perot. Kula kocape kriyen, Gus. cerat kaya cerita eh, malah mabut-mabut ngalindro pinggon dani prapan nung raden haryo kaya ngambah dari kantor hancur wong to hancur cinta sesuai ngampuk kaya mengi ucap katong tak not mutu-mutu reksa ini ada yang degleng udah ini Pemuruh udah cedok. Yoto to cocok-cocok inang. Napakar kau suto. Oh. Makan gila ni wong. Nanak e. isen teh. Racet toh. Yoto to cocok-cocok inang. Napakar kau suto. Tekati rogasmu. Parto manar muci sakti niru. Narendra pringgon danar sana Pak Dir kantor. Dejak pantol prateng akoso hanjrah sabdaning soto kakuluro asauran Samono pan meh rahim kobang katon sumirat wetan soroting haruna lerene traning sarira pun Usmahawan ing Madya Gantang Raja Putra Nalika semana katingal lintang pandrina wis kekejering awang-awang. tumalawung mangung kekayon kaya-kaya sung sasmita lamun wis meh gaget bangune njing. Lawa kalong salewra ngrebut gancang gelis luru pandeli anjrih kawanan ing semune. Parambulan wis kembali wangsa nginggiling gunung maruta midit angesi si sagung dumadi ayah anggo kasai sining bawono. Sireping ilang rai manjing jolo dri biar pajar gumanti radit yang ngangratoni. Pungon-pungon cahyani mijil saking cokro wawangu-angu kendit langit. Dadi ambabar wani nelayan belah jagat wetan temah padang semeblak lir sinentak. Abet jene wungus mawarna biru cawu carem dadi sawiji. Mijelira datang semangka amung senangkan saking purbaning kodrat. Kadereng dayaning sang surya mila jagat wiwit tebah pindha ginugah saking nendra. Para kedangan mung tani katingal mijil saking wis mok kanthi hanggiring raja manggul piranti tanden ingkang tino jamung pak narang pak sabinan tuin mategalan datan kang tuntut ing wungkat mbok sambi waro ingkang iring-iringan ang gendong tinggo kan dianyang ke ngobor sinambi ringeng-ringeng kasli gegujengan dat akaryo ergeging pedusunan janing-janing taloko kati langit Oh, mambang tang pasulan upamane kok sing mangke datan kangge ngawonten negari ngawu langit. Pandhita Durna ingkang merpeki marang Sang Prabu Suryanggana. Nggih jenengan mampah panjayah binandhe lagi.